mwiriwe neza nshuti bagenzi mwahisemo ibiganiro bya hadiyo isanganiro mu yandi maradiyo ariko arasamiranira hano ku butaka bw’u Burundi kaze mu kiganiro gira icyo ushikirije n'ikiganiro kibaha akajya ko kugira icyo mushikiriza ku makuru yaciye hano kuri hadiyo isanganiro mu ndwi tuba turi turarangiza icuno munsi muza kugishikirizwa na jewe eri Nibel, nibigira mu buhinga bw'ibyuma hari alphonse kubwimana amakuru rero twabashikirije ari mu bisata bitandukanye amwe mu yo twabashikirije hari nk'inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka afurika y'ubuseruko yakoranye yakoranye uno munsi mu gihugu cya tanzania igihugu cy'u Burundi kikaba cyaserukiwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo mu byari ku rutonde rw'ibyo baganira hari nk'ibijyanye no gusubiriza perezida museveni ku burongozi bw'uwo muryango icegeranyo c'umufasha mu biganiro bihuza abarundi hamwe n'urudandazwa ndegambibe hamwe n'ibindi muri ino ndwi kandi e, twarababwiye kandi ibijyanye n'ikiza cakorera aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ko abantu batatu babiri bo mu gisagara ca bujumbura n'uyundi umwe wo mu ntara ya rumonge bafashwe n'ico kiza ariko jean bosco gira uko ishaka avugira ubwo bushikiranganje agahumuriza ku bikorwa byo gupompa byaciye bitunganywa Twarababwiye kandi ko abantu bagera ku ijana na cumi bari mu miryango mirongo itatu n'umwe wo muri komine ya busoni ni mu ntara ya kirundo barahungiye mu gihugu cy'u rwanda kubera inzara yatumwe n'uruzuba rwatse muri iyo komine umushikiranganji wo gufatana mu nda bakaba yasabye abanyagihugu ko bofashanya biciye muri ya politiki y'igihugu yo gufashanya biciye mu kibano muri ndwi kandi turi ko turarangiza mwarumvise ko abanyagihugu bubatse iruhande y'ikibanza gishikiramwo imicafu yo mu gisagara cya bujumbura kiri mu buterere bahawe ukwezi kumwe gusa kugira babe bakinjuye muri icyo kibanza iyo ngingo yashikirijwe n'abashikiranganje batatu uw'intwaro yo hagati mu gihugu uw'ibidukikije uw'ibikorwa bya leta hamwe n'uwaserukiye ubushikiranganji bw'umutekano n'aho ba n’amazu bavuga ko bafise impapuro zemerewe n'amategeko bishuye ku ingingo idahinduka mwarumvise kandi ko ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bwasubije inyuma iduzwa ry'ibiciro ryari ryatangajwe n’ishirahamwe eh, rihingura ibinyobwa Brarudi ubwo bushikiranganji bukaba bwasiguye yuko butari bwagishijwe inama twarababwiye kandi ibijyanye mu ntara ya gitega ibijyanye n'ibitigiri by'abana barwaye indwara zo gufungura nabi biguma bigwirirana abaganga bavura izo ndwara ngaho ku bitaro by'igitega bakavuga yuko ababyeyi hanini ari uko atabumenyi bafise mu bijyanye no gufungurira abana aribyo bituma ibyo bitigiri ibyongerekana amakuru twabashikirije ni menshi ntitwoyadondagura ngo tuyamare mwebwe mwari ko muradutega abiri mwaguma ugutwi mwakugumiza kuri hadiyo isanganiro. menshi mwarayumvirije murayazi ayo niyo tubasaba ko mwogira icyo yavuze ko murazi inimero muduhamagara ko no mu kanya turongera tuzibibutse mushikirize ibyiyumviro byanyu mushikirize ibyiyumviro byubaka atawe mututse atawe murenge ya Karimbi na cyane cyane iciyumviro iyo uguseruye mu rupfasoni kiraheza kikagira akamaro gusumba icyo useruye ata rupfasoni rurimo iyo washizemwo ugushikuza ni ukuvuga rero muratwakura kuri mirongo indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu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 ku burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze ngasiga umugani yababaye uwundi wobukunze kurusha abandi kuko kahise kabo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi ciza c'abarundi kuva kera narindi ba bamwe bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji kuna karirimbo k'umuremyi yitwa Spokesman hari umunywanyi ari ku murongo ku isaha imwe n'iminota mirongo ine n'umwe mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri hehe nitwa Emmanuel ndi mu cy'ibitoke cya rugombo i buganda Emmanuel mu cy'ibitoke ngaho mu rugombo n'amahoro n'amahoro cyane ariko akazuba karatwembeje mm. nagomba ngaruke ku kijyanye n'aba bakuru b'ibihugu bari mu nama muri tanzania mm. byari byiza bavugane ikijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'u rwanda bakakigaruka kugira ngo turabe uko ubu imigenderanire y'uburundi n'u rwanda botosora akajya gatosi karimo kugira ngo bigenderanire nk'uko byari bisanzwe yego mm. murakoze cyari icyo nashyikirizwa urakoze kuri icyo cyiyumviro cyawe Emmanuel ngaho mu rugo mbuti nibarabe ikibazo cy'uburundi n'u rwanda nacyo bakigaruke ko eh, hari undi ari ku murongo mwiriwe mwiriwe muri bande ariko mutwakuye muri hehe ariko muhagarare neza kuko agatelefone kanyu ntitujwe turumvikana neza muhagarara neza ko mburengera twashobora kumvikana muratwakura kuri mirongo ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane ibiri na itandatu na gatandatu nako ubusa kabiri indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe kuri mu musuru umuhora wa limitere ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe muri bandemo twakuye muri hehe munyuranye wa hadiyo isanganiro eh, ntibigira umwana munini mbere bumva bazi bigira imana mutwakuye muri mu ntara ya karusi ni muri komini yihe muri komine nyabikere kumva bazi hmm. mu bigira imana makuru yabakoze ko muri ino ndwi turangije mwe ko mwaba muri ko mukurikirana hadiyo isangano amakuru yaciye hano kuri hadiyo isangano mu ofisi cyo muvuga ko ni ayahe amakuru ajyanye n'abandi bantu batewe n'ikiza cy'inzara mu kirundo kubera ibyo bintu birababanzira kubona bahungira mu rwanda ahubwo bari bakwiye guhungira hagati mu gihugu kugira ngo babafashirizeho kubera ibene wabo hmm. ariko umuntu ngira iyo ahunze ntaraba iyo guca we waraba aho ashobora kugira aho ashobora gukirira aya na burya u rwanda bisanzwe bidahuza n'uburundi bazava babiha izindi mu ariko boho bari baravuga baremeza yuko bo bahunze eh, kumbure inzara ntabwo niko bimeze murakoze mm. murakoze namwe bigira imana twakuye muri ngaho inyabikeri karusi namwe banyuranye bahanduye isanganiro mu twakure kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyangwa mirongo itatu na gatatu mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe ubugingo ku bigingo hmm. bigingo amakuru yabakoze ko muri ino ndwi yaciye hano kuri nkadu y'isanganiro ni amakuru yadukoze ko ni ah, yo gufata imodoka n'imodoka bafashe umushikiranganji bw'ubutabazi bw'ikindezi yego ubushikirangange bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ni imodoka n'amapikipiki byahora ari hamwe handikapu International riheruka kugara imiryango yaryo hajya mu gihugu cyacu cy'uburundi ntibifuza amategeko tena hmm. ni byiza cyane burundi ni bwakoze ibikorwa byiza cyane hmm. ubaye mu gihugu ntiwisonga amategeko mu gihugu ubayemwo hmm. icyo gihugu kikaba kibihuza icyiyumviro ca bigingo ku mutaka ntigishoboye kurangira ariko reka aravuga ibijyanye n'imodoka n'amapikipiki ahora ari iby'ishyirahamwe handikapu interinasiyonari byafashwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ubwo bushikiranganji bugasigura yuko hariho ingingo ya cumi n'indwi mu masezerano bagiraniye na leta iryo shyirahamwe ritubahirije hari umwanya ku murongo mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe kugira ngo ntibikenere kubivuga ibyo mbikunda aha mu gisagara muri hano mu gisagara cya bujumbura ariko munywangira muvuga ibyubaka neza cyane twe ntidusambuka turubwa mhm, icyiyumviro cyane ni icyiyumviro ni nk'ebuto mm. ubusanzwe nashaka ko ku byerekeye imiturire mm. twarabivuze ko muri ino ndwi kubera icegeranyo cya handicap internationale nibyo cyavuga yuko uburundi bwatakaje ibibanza cumi na bitatu n'akamara amazi n'akamara amazi urumva mm. igihugu gisambuwe n'abawucubana mm. muri make by'ukuri turabye igiturire gisigaye kirenze urugero kandi bigakorwa hamwe ugiye uraraba bikorwa n'abarigendeye mm, ndakumva eh, kuko byoba hejuru bakabirwanya n'uwubikoze bakamuhana biyahanukiriye byohera umwenegihugu umutonya ntiyashobora kugigika ibyo n'umukuru atashobora kukiga ariko namwe ariko namwe munywanya hano muri meri ya bujumbura niko muravuga ngo abakuru nibo bakijya nibaza ko atanu umwe murafata ntawe turafata mugabo <laughs> ndababwiye kuri batazotora bagafatwa kuko bati barate mm. bagafatwa niko bimeze ntabwo niyo igihugu mu nda pe eh, ariko muyibuke ko ubushikiranganzi ndetse n'izindi nzego zijejwe kurwanya igiturire bahamagariye abanyagihugu ko umuntu wese yoronka nk’ayo makuru yazishikiriza kugira nayo ziyakorere ko bwo bw'intwari ibereye n'icyo bwari bwasabye ngira murabyibuka turabyibuka icyo si ikibazo twe tuzobikora tuzobikora kandi turazi ko bazofashwa kuko hajya abantu bariko barasubiza igihugu inyuma nabo bariko baragira ibyo bintu bonona igihugu mm. yego kabisa hmm. yego cyari icyo cyiyumviro cyane intera kama by'ukuri abantu basanzwe bafite amaserivisi atandukanye ntiborohereza abantu nimba ari amakori ya leta atangwa atangwe mugabo mukuri hmm. eh, yatabiturire birinini hmm. yego urakoze munywanyi utashimye kwivuga izina ari kuri mu gisagara cya bujumbura nizera yuko abo mwabwiye babyumvise inzego zibijejwe zijejwe kurwanya igiturire zaba iz'umutekano ndetse n'izindi nzego zashyizweho hariho za sentare zidasanzwe zijejwe kurwanya igiturire abo bose ngira babumvise hamwe n'ubushikiranganje ndetse bw'intwaro ibereye babumvise bazoshira mu ngiro ibyo musabye mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe Nestor ngaho mu gitanga ni mu ntara ya Rutana Rero nasaha mm. kuvuga mm-hmm. ariko kijyanye n'inama y'abakuru b'ibihugu hmm. mu by'ukuri baraba bagasubiramo imigenderanire hagati y'uburundi n'urwanda icyo kintu bakakivugana hmm. kuko byose si ubwoba nka bajya abantu bo mu rusoni bariko baraja mu rwanda hmm. barashobora kugira ingorane kuko maradiyo uko imigenderanire itameze neza bajya abantu ahubwo nk'akago umuntu yobakubitira bareke kujya mu rwanda ahubwo bakome bahungire hagati mu gihugu imigenderanire isanzwe itifashe neza hagati y'uburundi n'u rwanda mm. hanyuma ikindi ariko nesitoho iyo umuntu ariko arahunga ntarabi yaje ngira nibere ryayaze kumbure birumvikana ariko bashobora kwisuka urashobora guhunga imvura ukayihungira mu mvo mm. yovuga ngo ahunze inzara mwaka agasanga agiye kugira ibibazo ariko nesito rero muvuze yuko umuntu ahungira mu muvu mugomba kuvuga ko mu rwanda ari mu muvu none ariko nibaza ko iyo ari imvugo ndenzarugero iyo muvuze yuko ikindi gihugu aba ari umuvo nibaza yuko nesito eh, iyi mvugo bamera nk'abahindura iyo mvugo ntibishoboka ko mubandanya mwagiriza ikindi gihugu yuko coba ari umuvo kumbure n'ikindi gihugu naho ni ukubana nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro yuko iciyumviro cyanyu mugishikiriza mu rupfasoni mutarinze gutukana nabyo byo byiza kuko iciyumviro gishikirijwe mu rupfasoni kiraheza kikagira akamaro gusumba ico gishikirijwe uko mwakivuze mu bitutsi mwiriwe mwiriwe mirongo ibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri irindwi n'indwi atatu mirongo itanu n'indwi amajana ndwi mirongo icenda na kabiri mushobora kandi kutwakura kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu imirongo iruguruye alphonse kubwimana ari mu bwiza nkongera yakira amatelefoni nawe mwiriwe mwiriwe neza eh, mwiriwe muri bande mutwakuye muri he Ernest Mushamakombe intara y'ibitoke senyerutse mm, Ernest Muryamakombe imiti eh, mm, mu icyiyumviro cyanyu ya anesite ku makuru yabakoze ko muri ino ndwi twabashikirije hano kuri hanze y'isanganiro yewe ndiyumvira nkabura naho nohereza icyiyumviro nk'akarero mm. nk'uko bisa nk'uwo gutora icyiyumviro cyangwa nk'ikiyaga mm. none nk'ubu ni kubera iki igihugu usanga Eh, kirimo bidaharurika muri turire bo kugira ntabwo ibyo bitureba bakora gute kandi ari igihugu gikiyinga hmm. rero icyo kibazo ntabaza wenda gitumbereze ukumva igihugu ngo ni cya kangahe mu kuvuga igiturire Hmm. ariko ariko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu ayo mashyirahamwe mpuzamakungu nka taransiparensi International barafise ukuntu bakora akumbure ngo bashobora no kuba bakorana n'amashyirahamwe aba ari muri ibyo bihugu ntawe ubizi ibyegeranyo byabo ukuntu bikorwa ariko ibyegeranyo byabo yego yewe ndiyumvira ukungene ikirire kiribwa cyangwa e, muri iki gihugu usanga ikirere cy'igihugu ntikiribwe hmm. biva ndabona uko ndabigera cyangwa ndabitumbereye ariko yonesite eh, eh, si twe duhava tubaha inyishu ariko nawe murantunga gato yego hariho ikintu mm. by'ukuri murakwiye kutudodorera cyangwa mukamwe bw'imushika kure nyine mm. nko muri ibyo biganiro mukaza eh, twebwe abanyagihugu twe nitwe tuba tuhasinzikarira kuri iyi ukudahuza kw'ibihugu n'ibindi hmm. udukosa duhari twarabaye botwiga baradukosora na buke buke kuko eh, inyamba inkoni ikubize mu kebuye renza urugo hmm. murakoze murakoze namwe Ernest mujya amakombe muti ibere ryayaza hagati y'uburundi n'u rwanda barabe basubize hamwe kugira ngo abanyagihugu ah, ntibabe ari bo bahasinzikarira ko mbere iciyumviro cawe Ernest bacumvise baba ku ruhande rw'uburundi cyangwa abo ku ruhande rw'u rwanda kuko iradiyo yacu irashika no mu rwanda kuri we zitatu akaburungu isanganira akaburungu ore nagabo ari hafi za butariho barashobora no kutwumviza ku ijana na rimwe mwiriwe mwiriwe irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu hari umunyanya ari ku murongo mwiriwe muri bande mutwakuye muri he n'undi muntu wiga muri muhanga muhanga muntu ntimushimye kwivuga izina mwitwa gute nitwa nizwimana kuri mirongo muvuze nitwa nizwimana kuri mirongo n'ubwimana nizigiye imana amakuru yabakoze ko muri ino ndwi nizigiye imana naya nagomba mvuga ko abajya bagiye muri mu nama ego nagomba mvuga yuko mu kwiga ibijyanye n'umubano w'u rwanda n'uburundi kubera n'ibyo mbona bizaza kutubangamira yego mm. nagusaba yuko aribyo bakwishyura hanini myiza Hmm. ariko nka mwebwe nka mwebwe niziga imana muri munyagihugu wo ngaho i muhanga ikibazo c'imigenderanire y'uburundi n'u rwanda hari ikibazo bibateye none iyo tumaze kubona abantu bato baradutera bava mu rwanda niwumva yuko tugira amakenga hmm. <laughs> murakoze niziga imana munywanyi muri ngaho mu ntara ya kayanza imuhanga. ku cyiyumviro canyu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri he gerard mutwakuye muri he mukayanza neza na neza he imuhanga muhanga ariko si ikiganiro cyo kubaza n'ikiganiro cyo gucikiriza iciyumviro ku makuru aba yarabakoze ko muri ino gihe turi ko turarangiza yego ibijyanye n'ibya buraruzi mm. ikijyanye n'inzoga abarundi nabo bakaba bakunda icupa cyane mm. hari mu bukaba bwariyongeye mu gihugu mm. none n'abasanzwe bakora akazi ka leta bakaba babona yuko n'imishahara ari mito abantu agacupa badoca baganira kuko nibo bihoja kunywa icupa ngo ureke gusumira abana hmm. mu yandi majambo muti iburarodikara mu kidugije ibiciro agacupa kaca gahebwa urumva ko bigoye none woja kunywa inzoga ukareka kurya kumbure <laughs> gerard n'iciyumviro cawe ah, sinzi ko hari ikindi ciyumviro mufiye murakoze ariko gerard mu bijyanye n'urudandazwa umuntu ashobora kwidugiriza ibiciro um, mu gihe yabyumvikanye ko n'ababijejwe hanyuma ugura aragura udashaka naho aca nk'utabishoboye nawe urumva biba byanse irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu irindwi n'indwi atatu mirongo itanu n'indwi amajana ndwi mirongo icyenda na kabiri mwiriwe eh, mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri hehe ni gerard w'ibutezi gerard alo gerard ibuteze mu ntara ya ruyigenda ushoboye kumvikana ariko arashobora kugaruka agahamagara ku itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu uyu mwiriwe muri bande mutwakuye muri he muraganira n'ubitwa ngabirano adera ngabirano adera muri buyengero yego mu ntara ya rumonge mu ntara ya rumonge ni amahoro ngaho ngaho ibuyengero turashima adara amakuru y'abakoze ko muri norwe turiho turangiza n'aya je nashaka ko iradiyo isanganiye mu kundi iminara iburengere tukabakurikirana neza cyane atangorane ariko ubu muratwumva ubu nyine turi ko turabumva neza ariko mu mwanya hari ikintu kiza gutamwo bigasa nari cyane ico ciyumviro ko kumbure abahinga bamaze kubyumva hari abitwa ba Albert Uwayo n'abitwa ba François Akimana aha bamaze kubyumva adara yamaze kugenda akaririmbo ni sagamba burundi na ngabo hari undi ari ku murongo mwiriwe ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu indwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri akayaga n'ikiyaga imibande yose ni intungamahagara waba ubonye rimwe agenda atamacumu amaguru amutse ubutore bwiwe n'akaro ruhore ubutwari bwiwe yamaye ivuna akamashimagizwa akaririmbo n'isagamba burundi ku isaha zibiri z'ijoro hari uwundi munywanyi ari ku murongo mwiriwe munywanyi banyeretse ko yamaze kuva ku murongo muratwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana cenda mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu irindwi n'indwi atatu mirongo itanu n'indwi amajana ndwi na mirongo icyenda na kabiri ibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane bitandatu na gatandatu gusa kabiri hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe mwiriwe kumbura ibirere ntibimeze neza kugira ngo dushobore kumvikana ariko arashobora gusubira kugerageza kuri itandatu na rimwe ubusa inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe muri bande mutwakuye muri he nitwa kwizera imana razabu yego wo muri komine buhinzi mutumba wa nyangurazo njye mm. nagomba kugaruka ku ayo makuru ya bavandimwe bo mu kindo batonze yego wumva kweri bohungira hagati mu gihugu abategetsi nabo bakabitobokora tugashobora kubafata mm. rero kweri kwera birababaze rwose kubona hari abavukanye barimo barahunga izo ngorane yego mm. kweri birateye agahinda yego none hakogwa iki kwizera iciyumviro cyane kugira ngo ibyo bive mu nzira nuko mhm. nk'umusekerangano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 Mire, güey. Mire, munywanyi muhagarare neza ntituri ko turumvikana mwiriwe twumbure agatelefoni gashoboye kumukundira ngira yo hashobora guhagarara neza hanyuma agaheza agasubira katwakura ku irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu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 Benga bw'ibyuma banyeretse ko ari ari ku murongo mwiriwe yamaze kugenda mwiriwe muri bande mutwakuye muri he jamari hmm. muri komine ya mugwe jamari hano kuri hanze y'isanganiro mu makuru twabashikirije ayabakoze ko n'ayahe ariko ntimutubaze urazi ko ari twe tujejwe kubaza mwe mukishura <laughs> bibiri na kabiri bibiri na gatanu dushoboye kumvikana ariko twizere ko aza kugaruka kumbura afite icyiyumviro atari ugushaka kubaza ni bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu indwi na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza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 ntituri ko turumvikana neza none munywanyi ari ibuhinyuza ko mburengera ibirere ntibimeze neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe muri bande mutwakuye muri he umuntu w'imwakiro mu ntara ya muyinga ariko adashimye kwivuga izina ushikiriza iciyumviro canye ku makuru yacu bakoze ko muri ino ndwi turiko turarangiza ntungenge mm. ah, umunywanyi wo muri komine ya mwakiro mu ntara ya muyinga ati none aba bariko barahunga bahungika ariko barivugira yuko bahunze ikigoyi eh, cyatumwe n'uruzuba rwatse muri komine ya busoni mu ntara ya kirundo ni hariya mu buraruko Mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri icyamara indi mana ngarutse urwitero mu birasatsi munaje ibitoki kumenya muguru nari nari ngishatse kugaruka ku makuru yavuzwe no kuba abantu bariko barahunga yego inzira y'ikiruva ko bariko barahunga kubera ikikuyi ahubwo rero ndabona yuko umenga leta neza hama itabafasha na maridishi polisi igatumye duterereza tukabafasha mugabo mu harangwa n'umutekano nitwe ko twarahumira inzara ariko ngira ngo murazi ko hariho umugambi w'igihugu wo gufashanya biciye mu kibano eh, niba tuko turabikora muri zo n'ubu kumuhana kumuhana yego aho tubagumye mu gihugu kuko hari amahoro hmm. niko amajya igihugu nabo tukamenye ko tugiye gutwara amaboko mu muhutu mm. tugakora tukarima kugira turwanye umwaka w'inzu mm. akumbure mu jamari ngaho muri komine ya mugungira ngo hawejejwe babyumvise yuko nko muri komine iwanyu ho muriko muragerageza kwegeranya ibifungurwa kugira ngo mushobore gufashanya mu kibano nk'uko biri mu mugambi e, muri politiki y'igihugu mwiriwe muri bande mu twakuye muri hehe nibo muri hmm, sare muri sare mwitwa gute ariko ntaya bujumbura reka ndarikaho hmm, ntacyo mu fisiki mushobora gushikiriza icyiyumviro cyanyu ku makuru y'abakoze ko muri ino kuri icyo icyo cyerekeye abantu bahunga bajya mu rwanda kandi ubu igihugu cy'u rwanda ari kinini cyane kubera igihugu cy'u rwanda kirimo ingoma ntidushoboye kumvikana na isare na n'uyu munywanyi wo mu isare ariko ariko aravuga ati abo bantu ntibari bakwiye guhungira mu rwanda bari guhungira hagati mu gihugu mwiriwe muri bande mutwakuye muri he mu ntara ni muri komine kinyinya ahubwo intara ya ruyigi hmm. bahunga ku mvo y'inzara batariko barayikiza bariko barahunga ariko bobo basigura yuko ari uruzuba rwabateye munywanyi bo ngaho muri komine ya kinyinya si ukuvuga ko bariko bahunga ubusa baravuga yuko bahunga inzara ah, yaturutse ku izuba ryatse ngaho muri komine ya busoni yamaze kugenda bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe Evariste mu irohero Evariste ngaho mu irohero Evariste amakuru yabakoze ko twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro ni ayahe amakuru yadukoze ko ni eh, amakuru yerekeranye n'ibinyobwa bya burarudiba iherutse kuvuga uherutse mm. burarudibi turaduza ubushikirangange nabwo buti ntibishoboka ntitwagishijwe inama mm. ariko yamara yamara buraruzi twahasha akayikubita nka mbere ntidukorere ibinyobwa biryoshye nk'ibyo twaba tunywa kuva kare dufate nko kuri amusiteri urabona amusiteri kuva nko muri demire kuduga gushikana demire disi ingene amusiteri yari iryoshe ugiye kuraba n'uno munsi hari ubudasa budasanzwe ni ukuvuga bagiye baragabanura uburyohe buke buke buke buke buke buke bitanu ni umunsi kuvuga umuntu yagumye amenyera ko imeze uko numva nta kundi ku bwanyu rero muti ibyo bakoresha barabihinduye baragabanije vuba mu buryohe bari bakwiye kura bakasubira akayigira nziza kujya yari bakatuzimbira inzu iryoshye hmm. muti yoryohe ikazimba yoba iryoshye bakayizimba kuko wumva ubuguze uguze karite hmm. iyi nzoga iryoshye kumbura ico n'iciyumviro cyane bari byumvikana mm. yego evariste ico n'iciyumviro cyanyu kumbure abandi nabo baba bayibona ukundi bakagira bati nyabunani bimanuke canke abandi bati yaduga canke yareka uko biri kose tuzobandanya tuyinywa murakoze evariste ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu indwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe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 ndayisaba mu ntara ya karusi amakuru y'abakoze ko hano kuri handi y'isanganiro n'aya abo bahunga mhm. hari bimwe kubabyinira akagoro mm. cyane cyane abatware babatwara mm. bakashyikiriza ibyo ngorane zabo hakiri kare mm. bacanira akabimenya nabura amatara akabimenya hanyuma bakabatabara ibyakiri kare batarahunga hmm. ariko ariko ndayisaba ngaho mu ntara ya karusi ibi bijyanye n'izuba canke aha abantu barimo ugasanga ibintu byumye canke izuba ryabateye ntibiba biba ko bibera habo bajejwe intwaro nyine muri ko muravuga aho bariko barabona eh, baba babibona utababwira hmm. rero uburyo hmm. hakiri kare kugira ngo abanyagihugu ntibahure ko baza kubatabariza bamaze gusinzika hmm. bamaze gutangura no guhunga hmm. iyo ni ikintu buvunira akaguha mu ntwaro murasera hmm. ariko kumburengira ngo ntaho waba aca afata ngo nko muri komine ya busoni ahuzuze nk'imfashanyo kumburengera ko wari no kubatarira inzara nabo nyene ku isaha zibiri n'iminota cumi n'itatu hari undi munywanyi ari ku murongo mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe ushobora kugura ubumwe bukwiye ngo muri telefone ubumwe bukwiye hanyuma mukatwakora kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe muri bande mutakuye muri he muduza akajwi ariko muri bande eh, muri bande ntimushimye kwivuga izina mu ntara ya karusi ariko ijwi ryanyu riri hasi cyane muduza akajwi alo ntidushobora kumvikana mu nywanyi muri mu ntara ya karusi mudutunge mutuburane ntituri bubandanye tudashobora kumvikana mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he ni gerard mu rugo gerard mu rugombo ngaho mu ntara ya cibitoke yego hmm, amakuru yabakoze ko ga gerard hano kuri radiyo isanganiro twabashikirije n'aya akenshi ah, nashaka kuvuga ko ibyo by'igiturire hmm. uburundi buraboneka ko bugomba gusubira inyuma nk'ayo hmm. manota atanu twari dutakaje ni menshi amanota atanu naguma sabe nk'ababitetswe twatakaje ibibanza cumi na bitatu yego ko bafata ingamba ziboneka kugira ngo ikintu cy'igiturire kirwange burema natwe turebe ko twakwisundura dutere imbere yego hmm. bazaba bakoze burema hmm. ariko bo baravuga bati hariho inzego zagiyeho uh, kubera icyo kugira zirwanye igiturire hmm. ikibazo mhm. muri izo nzego zagiyeho ziriko zirakora iki gushika ubu eh, ni kuvuga bisigura ko izo nzego ntacyo ziriko zirakora ziricaye gutera imbere ahubwo tuguma tuba inyuma hmm. mikiri nagomba gushyikiriza hmm. nagomba gushyikiriza ibijyanye n'umubano w'u rwanda n'uburundi hmm. nibaza ahanini ikibazo cy'u rwanda n'uburundi ikibazo imitima y'abarundi ubwabo yubanza ikiyubaka abarundi bakayaga bakigara bashyira hamwe hanyuma niko rwanda cyumva mu nzira hmm. mu gihe twebwe abarundi twese tubyumva kumwe hmm. yego nicyo nagomba gutekereza murakoze hmm, cyane ejo hangaha muri komine ya rugombo mugira ijoro ryiza ngaha mu rugombo bibiri mhm. na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatatu gusa kabiri mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe muri bujumbura mu ribanda ariko tade tade izina ryanyu mwabanje kujya uyumvira ariko kandi ah, tade nyine mm. mu eh, amakuru twabakoze ko muri ino ndwi gatade yabakoze ko hano kuri handi y'isanganiro ni ayandi ikigero cyaguka gusaba abahungu bajya mu rwanda ari byo barihungira nyine ngaha bazize nyine hagufi buriya mm. mm. mu rwanda bashobora kugira n'ingorane niho babonye icyo babakiza bose kubaza basi nko kuri komine ikintu kiba kiba kirabahungisha murakoze tade ngaho muri komine mu ntara ya bujumbura ku ciyumviro acanye umuti aba bantu bo muri komine ya busoni batewe n'uruzuba bakagira inzara ntibari guhungira mu gihugu cy'u rwanda ahubwo bari guhungira hano hagati mu gihugu mwiriwe muri bande mutwakuye muri he ni feridina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 amakuru y'abakoze ko Fabiano uh, twabashikirije hano kuri hadiyo isanganiro muri nondwi ndwi n'aya nayo abo bantu bagoweho mu mm. ahubwo igikuru bari bakwiye kubafasha mm. nayo uhunga wewe ntabwo iyo ahungira nibareka bigire none ko bagowe mm. ego kwe ariko kujya gusonzera mu bana n'ingorane yego ego kwe ariko Fabiano mwebwe icyo mubona nk'icokogwa kugira ngo ntibyongere ni niki nuko mu bafasha nyine tukabaterera utwo bufungura burya baragowe hmm. hari ikindi cyiyumviro mufise ku makuru twabashikirije muri ino nka Fabiano murakoze cyane mugira ijoro ryiza ngaho imwakira mu ntara ya muyinga irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza mutwakuye muri he ndabaramuka igihe ni mm, aburahamu mu twakuye muri he Hmm. amakuru twabashikirije yabakoze ko muri ino ndwi n'ayahe gaburahamu bahungira mu rwanda mhm. eh, yewe ikintu ni uko leta y'uburundi yofatanya n'abanyagihugu bari mu gihugu cy'uburundi hama tukabafasha hmm. yego kuko ntibajyanwa n'ubuto bajyanwa n'inzira mm, ariko umushikiranganje wo gufatana mu nda yarateye agira ati mu kurindira yuko leta nayo igira icyo ikoze abarundi biciye muri wa mugambi ya politiki y'igihugu yo gufashanya biciye mu kibano niba babanza bagira icyo bakoze imbere y'uko natwe leta tushikaye murakoze cyane aburahamu mutwakuye muri ngaho muri komine ya giteranye mugira ijoro ryiza indwi n'indwi amajana atatu mirongo itanu n'indwi amajana ndwi mirongo icyenda na kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu murashobora kutwakura imirongo iruguru mwiriwe ninde twakuya twakuya ari hehe wo mu ntara ya bujumbura eh. munywanyi mm, ariko nibaza ko muvuga ibyiyumviro byubaka uratwiza buri cyo koza maze twokora tureba bibaye ngombwa bitabatirita mu bucaguzi bwa iciyumviro canyu munywanyi muri mu ntara ya bujumbura iyumviro ni kuri iyo eyase numvise umenga burundi duheranye amamiliyoni menshi amamiliyoni numva umenga ararindi miliyoni mirongo ibiri na zitanu z'amadolari mu kumva twari cyumwe amafaranga kuko bitinze numva iyo noti irahagurutse cane ariko isorosoro igiye mu nywanyi uriho ubujumbura burumva yazize nko mu marundi na mamiya ntabyo ntize no kwiga mm. ndumva yongora n'ivuga ko yeri denega mm. bararaba nyine bararaba nyine bakwita zifuza nyine nabo isorosoro igira igiye turabe iyo bizoherera tugwamera ararenze muga mm. amagi na toni bashyirahamwe ryatanze amazi ariya mu gatumba ishyirahamwe ryatanze amazi mu gatumba babicize mu makuru uno munsi niko byahataga ifaransa nziza ntazi ukuntu bagihitaga buraca mu mwenga bagacana ayandi babivutse irya shyirahamwe yajya babanza gupoma je navyumvise babivuga amashyirahamwe nkajya nayo gushima apana yandi numva ngo yatanga nk'inkoko mu myaka itatu nk'inkoko zitatu amashyirahamwe naja hama ibijanye navyo zigiturire umva mugatwarateye twaragiye hasi cane bambare ibibanza cumi na bingahe na bitatu menga byagiye uraba hmm. nyene ibyo uko numva ngo gituye barakigwanya boraba mugani numva menga twaragiye hasi cyane tweri numva ntibishimishije Mm. ama tuta mwari munawe yagobye muto aragiye nawe vase pat panobva vamufase vararava mutire nyeni ruvereye mm. ama venikiko mukirundo navo rumva riko varahunga vachienda mugwanda numva ngurundi nugwanda nenga zvisa neza chane mm. rumva ko wenyeni ureme rukagenda mukurumva hapo ndivarihangana mukana reto rumvira rava nyeni raitovafasha mukana abenegihugu nyine bagenzi babo nyine hameze neza nabo boraba nyine bakabafata hmm. eh, ama n'abarambiye ntibazitse ko ab'ibyubaka ndetse bitora yego ariko ku bwawe rero uti uhunga ntamenye yata umutwe uwo yawumve uri mu bibazo naba ari umwanzi wawe uremera ukavuga ati ukamutakambira kumva kwagufasha urumva nta kundi byabaye no kuyangana mwenda tipo ritanu murakoze rero mugira ibihe byiza n'abarambi mwagira abantu murakoze cyane munywanyi muri ngaho mu ntara ya bujumbura mugire nijoro ryiza ngaho mu ntara ya bujumbura hari undi munywanyi ari ku murongo mwiriwe mwiriwe yamaze kuva ko bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ni ikiganiro gicushikirije icyo cumushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi turiko turarangiza ayo twabashikirije ni menshi ni mu bisata bitandukanye hari ajyanye na politiki ayajyanye n'ubutunzi ayajyanye n'amagara y'abantu hari ayajyanye n'indero ayo yose mushobora kugira icyo muyavuze ko ibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mu minota itarenga itandatu tuzaba turangije nako iminota itanu tuzaba turangije kino kiganiro ku isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'ine mwiriwe muri bande mutwakaye muri he claude mu ntara ya makamba hariya mu bumanuko bw'igihugu muratwumva neza ijana ku ijana mm. claude amakuru yabakoze ko ngaho makamba twabashikirije n'aya ego ni impore turashima uwiteka nta kuntu igicuruzwa kizoba mu burundi abantu bari hejuru bari bakifuza ibya gicuruzwa ariko musa n'abatwihebuje kubihebuzanya na kubihebuzanya abambwira ko birumvikana cyane kuko nta kuntu woshobora kuvuga umuntu agiye mu ntwaro kanaka amaze imyaka ibiri ahembwa amafaranga atari y'ibihumbi mirongo itandatu cyangwa magana ane ku kwezi bagasanga reka rubaka etaje ikajya itanu itandatu mu mwaka w'imyaka ibiri leta yisuzume iyo nzu maremare yakunga hanyuma ngo igiturire dore burundi gute birabanzarizama bize hejuru nimba byokunda ko bishoboka abantu bashobora kugira ibintu bashoboye bize hejuru nayo iva mu buzima banyagihugu hasi ibikunda ibyo ni ibintu guverinoma bashobora kubirwanya yego tugume inyuma tubame tuzimenya imyaka yose nta nama tuba kuyabishikana kugira ngo agenda yubaha mm. icya mbere igira kabiri mhm. ubaze ko uyu mwigisha baguze bafashe yashashe umunyeshuri yigisha mm. eh, ugiye kubiraba ugasanga uyu mushikiza amanza w'imyuga yamurekuye ndetse mm. usanga hari n'ibintu bifitanye amasano n'ababigisha barekuye mbere y'uko umuntu ashaka rero umuntu yamurekuye yabarekuye niba ari wese nk'uruhare ugasanga bagiye ni zimwe z'ibisubire nyine zijyana nyine hmm. usanga abana ariko bari bariko barahazwa ababyeyi bahazwe abantu bakuze bigere babona yuko ibizi ari bizi hmm. rero kumasabe rero uyu muntu ukuntu yafashwe hmm. ahantu we konvenabulera mu buryo abandi bose babiboneramwo kugira ngo bihere hino naho ibyo nyine ugasanga abanyeshuri barugwamo ugasanga nta cyamira ababyeyi barabibona bakihorera abarimu bakabitora bakihorera n'ubu turi hmm. kuvuga hejuru ngira ngo mpamvu kugira ngo ndashaka nashaka kubivuga mhm. ntucagagura ariko twavuga ko wongera mu rwanda hmm. rero ndiko nuzuza abantu urugero nk'umuntu agiye kuvuga yuko abanyarwanda ari imyitozo hmm. rero mu mengo yarengeje nibyo n'ibyo twavuze yuko iciyumvira umuntu yogishikiriza mu rupfasoni atatukanye ubu munywanyi yamaze kugenda claude makamba ariko tumushimire ku nterano ziwe mwiriwe mwiriwe n'impore munywanyi muri bande mutwakuye muri hehe daniyeli mu ntara ya cibitoke yego iyi ciyumviro cyane nagomba kwiyumviro kwa bandi bantu bariko baryabuka muri kongo banyuze ku kizigo ca rumonge nk'igihe dukorera muri kongo mm. ni ukuvuga ko barya abantu bazitwe urumva ko bikabagendeye neza mm. daniyeli mu ntara ya cibitoke reka aravuga ku bantu mu ntara ya rumonge bari bagiye mu gihugu cya kongo bavuga ko bari bagiye kwisumamwo ariko bitabagendeye neza harimo abavuga nuko basinzikarijwe ubuzima n'igisirikare cya kongo ni hano duce turangiriza kino kiganiro reka shimire mwe mwese mwaduteze abiri shimire kandi abaduhamagaye bari mu mihingo itandukanye mu buraruko mu manuko mu buseruko ndetse no mu burengero yakoze kandi na Alphonse kubw'Imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma Eli Nibere nibiganje na kibashikirije